Մեծ սիրով ու ուրախությամբ իր հավատարիմ ունկնդիրների համար եթերում աշխատում է Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը։ Հուսով են կլինենք հետաքրքիր։ Տեղական ժամանակով 15:00-ը 15 րոպե։ Ձայնասրահում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Որոշ առարկաներից կայացած միասնական քննությունների արդյունքները արդեն հայտնի են։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տեղակալ Մետաքսե Հակոբյանի հետ զրույցում տեղեկացել է մեր աշխատակից Վան Նովիկովը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր ներկայացնում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Խաչմերուկի խճանկարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Քնար Բաբայանի զրուցակիցն է մեծ հայրենականի մասնակից Վազգեն Ալավերդյանը։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Այսօրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Հայտնի են հունիսի 8-ին կայացած կենսաբանություն, աշխարհագրություն եւ համաշխարհային պատմություն առարկաներից միասնական քննությունների արդյունքները։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով, մասնավորապես կենսաբանություն առարկայից գրանցված արդյունքները գոհացուցիչներից չեն։ Արդեն ունենք հունիսի 8-ին անցկացված քննությունների արդյունքները՝ կենսաբանություն, աշխարհագրություն եւ համաշխարհային պատմություն։ Կենսաբանություն առարկան հանձնել է 54 դիմորդ, այդքան գոհացուցիչ չի իմ կարծիքով, որտեղ գնալով մի տեսակ բնագիտական առարկաների արդյունքները ավելի ցածր են ստացվում։ Ունենք 15 անբավարար գնահատական 54-ից։ Գերազանց այդպիսի հասկացություն չկա, չնայած մենք ներքին կարգով ասում ենք, որ դա 18-ից 20 բալն է։ 20 միավոր ընդհանրապես ունենք։ Ամենաբարձրը դա 19-25-ն է, ստացել է 2 դիմորդ։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ 18-ից մինչև 19-25, որ ամենաբարձրն է, ընդհանրապես 4 դիմորդ է ստացել։ Միջին մակարդակն է արդեն ավելացել այստեղ։ Աշխարհագրություն առարկան անցնել են 15 դիմորդ։ Աշխարհագրություն համաշխարհային պատմություն առարկան է, չեմ ասի, որ շատ փայլուն, բայց ոչ էլ շատ վատ։ Սա բացառիկ դեպք է։ Այս տարի մենք ընդամենը ունենք երկու անբավարար աշխարհագրությունից, դա վատ արդյունք չի, բայց ամենաբարձրը դա 18.75-ն է, դրանից ներքև արդեն 16.75 ու այդպես մինչև ներքև։ Իսկ համաշխարհային պատմությունը հանձնել է 10 դիմորդ, ամենաբարձրը վատ չի, ասեմ 19.5 եւ հետաքրքիրն այն է, որ մենք անբավարար գնահատական չունենք համաշխարհային պատմությունից այստեղ ամենացածերը 8.75 ստացել է դիմորդը։ Կարելի համարել, որ գոհացուցիչ է, որովհետև այս առարկաները, ընտրողները աշխարհագրություն ու համաշխարհային պատմություն իրենք մի քիչ ավելի նեղ մասնագիտական է։ Այդ պատճառով ով քիչ դիմորդներ են ընտրում ու արդյունքներն միշտ գոհացուցիչ է լինում։ Երբեմն Թյուրենբուրնում կա, որ միասնական քննությունների լրացուցիչ փուլը հնարավորություն է ընձեռում վերահանձնել առարկան։ Սակայն գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի պատասխանատուն ընդգծում է, որ միասնական քննությունների նվազագույն շեմը չհաղթահարած դիմորդները կարող են վերահանձնել հաջորդ տարի։ Եթե ցանկանալու են իրենք նորից այդ առարկան հանձնել, ում պիտի սպասեն հաջորդ տարի, որովհետև կտրվելու դեպքում միասնական քննություններից այդպիսի հասկացություն չկա վերահանձնել։ Լրացուցիչ փուլը ոչ թե վերահանձնելու համար է, այլ այն դիմորդները, ովքեր պարզապես չեն հասցրել հայտագրվել առաջին փուլին, այսինքն զինծառայողներ են, որոնք զորացրվում են, ընդհանրենք հունիս ամսին, կամ այստեղ չեն գտնվել, հարգելի առողջական խնդիրներով այստեղ չեն գտնվել կամ բուժման ընթացքում են։ Իսկ մասնագիտությունը փոխել կարող են։ Կարող են, ասեմ ինչ պայմանով։ Հիմա դիմորդը ընդհանրենք կենսաբանություն առարկայից կտրվել է, բայց մինչ այդ բժշկական համասարան համար ընդհանրենք հայտագրվել էր կենսաբանություն քիմիա։ Ինքը կարող է, մենք գիտենք, որ 3 առարկաների ծնտրում է երկուսը բժշկական համասանություն վրա կարող է հանձնել լրացուցիչ փուլի համար գալ հայտագրվել ֆիզիկա առարկան եւ հանձնել ֆիզիկա բայց դա ասեմ մի փոքր բախտախնդրության նման մի բան է որովհետեւ ի սկզբանե դիմորդները պատրաստվում են երկու առարկայի ոչ ոք երեք առարկա չի պատրաստվում չի աշխատում չի պարապում այսինքն իրենք գալու են նույնիսկ հայտագրվելու դեպքում այն պայմանով որ մի գուցե բախտները բերի բայց սովորաբար 10 տարիների փորձից ելնելով եմ ասում, դեռ այդպիսի դեպքի չեմ հանդիպել, որ բախտները բերելով դրական գնահատականը լրացուցիչ փուլում ստացած լինեն։ Այսինքն, եթե կտրվեցին հիմնական փուլում, պարզապես կարող են լրացուցիչում հանձնել մեկ այլ առարկա, բայց նույն առարկան հանձնել արդեն վերահանձնել այդպիսի հասկացություն չկա։ Իսկ անբավարարները համեմատական են նախորդ տարվա հետ իմ կարծիքով գնալով շատանում է, բայց ես հիմա հստակ չեմ կարող ասել ձեզ, որտեղ սպասում ենք քննությունը, երբ որ ավարտվում է, 3 տարվա կտրվածքով վերլուծություն ենք կատարում, թե վերջի 3 տարիներում ինչ վիճակի այս առարկայից գրանցվել, տվյալ առարկայից։ Իսկ 9-րդ ցինները նոր են մեկնարկել քննությունների մեջ։ Ոչ, պարզապես 9-րդ ցիների քննություններից գոյություն ունի երկու գնություն, որի նյութերը ամբողջությամբ տրամադրում է գնահատման տեստավորման կենտրոնը, դա բնագիտություն առարկաներն են, 4 առարկաները եւ մաթեմատիկա առարկան։ Պարզապես էլի մի տարբերություն, որ մաթեմատիկա առարկան մենք տրամադրում ենք նյութերը, կազմակերպում ենք եւ գնահատում ենք, ստուգվում է գնահատման տեստավորման կենտրոնում։ Իսկ բնագիտություն առարկան կազմակերպում ենք, տրամադրում ենք թեստերը, բայց մենք չենք ստուգում ստուգում է դպրոցը։ Քննություններ հանձնել են Հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկայից ամսի 11-ին արդեն հանձնել են փոխադրություն են գրել։ Փոխադրության տեքստը եւս մենք փակ ծրարներով տրամադրել էինք դպրոցներին, որոնք բացել էին հենց քննության ժամանակ ունենք ֆիզիկա քննությունը, ունենք հայտագրված 82 դիմորդ լինելու է 7-րդ հիմնական դպրոցում քննական կենտրոնը։ Միշտ մտածում ենք, որ ֆիզիկան ամենածանր քննություններից մեկն է, որտեղ նույնիսկ 82 հոգու մեջ շատ տարբեր տեսակի մասնագիտություններ կան ընտրած ու համնականում զինվորական բարձրագույն հաստատություններ ընդունվելու համար ու մի քիչ աշխուժ մաս է գալիս Հայց լեզվի քննությունը տեղի է ունեցել հունիսի 12-ին։ Արդյունքները կունենանք հունիսի 17-ին արդեն փակցված կլինեն քննական կենտրոնները եւ գնահատման թեստավորման կենտրոնում։ Ինչ այսօր բնականում է ընթացել դիմումներ, բողոքներ, դժգոհություններ։ Որևէ բողոք չի եղել քննության ընթացքի վերաբերյալ, որտեղ ենք բազմիցս զգուշացնում ենք, որ եթե ունենք, մենք հատուկ բողոքարկման ձևեր ունենք դիմում գրելու, զգուշացնում ենք, եթե կա որևէ խնդիր կարող եք դիմել, կարող եք գրել։ Դեռևս չենք ունեցել այդպիսի բան չենք ունեցել նաև բողոքարկում։ Հիշեցնենք, որ արդեն կայացել են միասնական քննություններ կենսաբանություն, աշխարհագրություն եւ համաշխարհային պատմություն, հայոց լեզու եւ հայ գրականություն, ֆիզիկա առարկաներից։ Քննությունները կշարունակվեն մինչև հունիսի 27-ը, այդուհետ կմեկնարկեն լրացուցիչ միասնական քննությունները, որին կմասնակցեն այն դիմորդները, ովքեր հարգելի պատճառներով բացակայել են հիմնական փուլից։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Thank you. palabras, pero ya no se abran tu alma ni mi corazón. De tu amor solo me quedan flores, marchitas sin colores, sin aroma ni sabor. De tu amor solo queda el olvido y lo que has prometido con el viento se marchó. Pero igual. miles de reproches por la herida que causó. De tu amor solo quedan canciones que fueron emociones y hoy tan solo son adiós. De tu amor solo queda un vacío que no abriga este frío y solo guarda una traición De tu amor solo hay lo que has prometido. solo son adiós. De tu amor solo queda un vacío que no abriga este frío y solo guarda. գիշեր թաղցոտ լուսին, ախ որտեղ է արա իմ, ես այսօր ճամփա ելա, որ իմ սերը ետ բերեմ, անմոռաց գիշերը մեր, դաշտերում եմ ես թողել, եմ յարի սամփույրը ջեմ, կարոտել եմ, կարոտել, կարոտել, ճամփեքին այս, անցարեք ես մոլորվել եմ, ճամփեքին այս, Սենան ուշիմ գործերել եմ Jump back in ice Անցանոտ ես մոլորվել եմ Jump back in ice Սենան ուշիմ գործերել եմ Amor շերում է իմ ապրում ու լինեմ ես ուր գնամ տեղը իմ ես չեմ գտնում անմոռաց գիշերը մեր դաշտերում եմ ես թողել եւ յարի սամփույրը ջեր կարոտել եմ կարոտել Pekín Ice Անծանոթ ես մորը վել եմ Ջան Pekín Ice Սերնանուշիմ կործրել եմ Ջան Pekín Ice Անծանոթ ես մորը վել եմ Ջան Pekín Ice Սերնանուշիմ կործրել եմ Անուշին կորցրել եմ Ջամփեքին այս Անծանոթ ես մոլորվել եմ Ջամփեքին այս Սերն անուշին կորցրել եմ Ջամփեքին այս Անծանոթ ես մոլորվել եմ Ջամփեքին այս Սերն անուշին կորցրել եմ Ջամփեքին այս Անծանոթ ես մոլորվել եմ Ջամփեքին այս Սերն անուշին կորցրել եմ Շարունակում ենք եթերաժամը, այժմ առաջարկում ենք լսել լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ստուդիայում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Ռուսաստանի Դաշնության Իվանովսկ մարզում հունիսի 12-ից 17-ն անցկացվել է Անդրեյ Տարկովսկու անվան Զերկալո 12-րդ կինոփառատոնը։ Grand Prix մրցանակին արժանացել է իսրայելցի ռեժիսոր Ռամ Նեհարիի «Ինձ մի մոռացիր» ֆիլմը։ Այս մասին հայտնում է 10 գործակալությունը վկայակոչելով կինոփառատոնի մամլոք հարտողարին։ Մրցանակը ստացել է ռեժիսոր Ռամնե Հարին եւ գլխավոր դերակատար Նիտայ Գվիրցը։ Լավագույն ռեժիսորական աշխատանքի համար ապարգևատրվել է իրանցի Վահիդ Ջալիլվանդը առանց թվական առանց ստորագրություն ֆիլմի համար, հայտնել է գործակալության աղբյուրը։ Նշվում է նաեւ, որ մրցույթային ծրագրի տնորեն Անդրեյ Պլախովը եւ փառատոնի պատվավոր հյուր Ժան-Մարկ Բարը Անդրեյ Տարարկովսկու կինոմատոգրաֆ ոլորտում նշանակալի ավանդի համար մրցանակ են հանց ներկայացնել «Նոստալգիա» ֆիլմի օպերատոր Ջուզեպպե Լանչիին։ Անդրեյ Տարկովսկու անվան «Զերկալո» կինոփառատոնը հիմնադրվել է 2007 թվականին։ Ամերիկյան հայտնի դերասանուհի ռեժիսորը Անջելինա Ջոլին, ով նաև ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի բարի կամքի դեսպանն է, շնորհակալություն է հայտնել Իրաքի իշխանություններին երկրի տարածքում սիրիացի փախստականներին ապաստան տրամադրելու համար։ Ինչպես փոխանցում է Gazeta.ru-ն, Ջոլին նաև պատմել է փախստականների օգնության համար տրամադրվող ոչ բավարար ֆինանսավորման ծանր հետևանքների մասին։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է դադարեցնել զինված հակամարտությունը, որը ստիպում է սիրիացիներին լքել իրենց տները։ Ջոլին նաև ընդգծել է Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունից փախստականների հանդեպ Իրաքի իշխանությունների մեծահոգության մասին եւ շնորհակալություն հայտնել դրա համար։ Ավելի վաղ Ջոլին այցելել էր Իրաքյան Մուսուլ, որը 2014 թվականից իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման մայրաքաղաքն էր։ Մոսուլն ազատագրվել է 2017 թվականին։ Արևմտյան շոու բիզնեսի ամենահայտնի ու ազդեցիկ զույգերից մեկը երգչուհի Բեյոնսեն ու рэփեր Ջեյզին թողարկել են իրենց նոր համատեղ ալբոմը, որի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել Tidal Streaming-ային ծառայությունում։ Ինչպես հայտնում է The Guardian-ը, ալբոմը կոչվում է Everything is Love։ Հետաքրքրական է, որ դրա մասին նախապես խոսք անգամ չի եղել։ Հայտնի է, որ ամուսիններն իրենց համատեղ աշխատանքի մասին հայտնել են London Stadium-ում ունեցած համերգի ժամանակ, երբ բեմին տեղադրված մեծ էկրանին գրվել է «Album out now»։ Ալբոմն արդեն պատրաստ է։ Հայտնի է, որ ալբոմում ներառված է 9 երգ։ Շոտլանդական Գլազգո քաղաքի արվեստի դպրոցում խոշոր հրդեր էր բռնկվել։ Այս մասնին հայտնում է Ռիա Նովստին հղում անելով Շոտլանդիայի հրշեջ փրկարարական ծառայությանը։ Նշվում է, որ հրդեհի մարման աշխատանքներին մասնակցում էր հրշեջ ծառայության ավելի քան 120 աշխատակից։ Այս պահին ավելի քան 120 հրշեջներ գրաված է Գլազգոյի արվեստի դպրոցի խոշոր հրդեհի մարման աշխատանքներում։ Զոհերի մասին տեղեկություններ չկան, մոտակայքում գտնվող տները տարհանվել են նախազգուշական նպատակ նպատակներով։ ՀրԴՀ տարածվում է հարևան շենքերի վրա եւ հրշեջները գործադրում են բոլոր ջանքերը ՀրԴՀ տեղայնացնելու համար, ասվում է հրշեջ փրկարարական ծառայության հայտարարությունում։ ՀրԴՀ-ի մասին ահազանգ է ստացվել լույս հունիսի 16-ին դեպքի վայրը ժամանել ավելի քան 20 մարտական հաշվարկ։ Վերջին տվյալների համաձայն կրակն արդեն տարածվել էր Macintosh Building ուսումնական մասնաշենքի մոտ։ Ճապոնական հերոստատեսությամբ օրերս ցուցադրվել է The Beatles խմբի 1966 թվականի ամռանը Ճապոնիայում ունեցած շրջագայությունը ներկայացնող 60 լուսանկար։ Այս լուսանկարներով ալբոմը վաճառքի կհանվի այսօր։ Music Life Club-ի տվյալների համաձայն այս լուսանկարների հեղինակը Ճապոնիայում հայտնի լուսանկարիչ Կացուդի Աբեն է, ով մահացել է 2008 թվականին։ Աղբյուրի հաղորդմամբ լուսանկարները գտել է Աբեի որդին հոր աշխատավայրում իրերը զննելու ժամանակ ժամանակ։ Նրա խոսքով թղթերի մեջ ինքը ծրար է գտել, որում էլ հայտնաբերել է խմբի նախկինում անհայտ լուսանկարները։ Չէի կարող հավատալ, լսել էի, որ նա նկարել է Beatles-ին, սակայն ոչ մի ակնարկ չկար, արդյոք հայրս լուսանկարել է նրանց։ Սակայն նեգատիվներով ծրարի վրա գրությունն արվել է նրա ձեռքով։ Ես համոզված էի, որ դրանք հայտացվել են մեր տան մոտակայքում գտնվող ֆոտոստուդիայում, պատմել է լուսանկարչի որդին։ Լուսանկարները հայտնաբերելուց հետո լուսանկարչի որդին Ալիևին տարել է Ժապավենա երաժշտական հրատարակություն, որն իր հերթին կապ է հաստատել այս ոլորտի մասնագետ Տորու Օմորուայի հետ։ Սա ցնցող հայտնագործություն է, հայտնաբերված 60 լուսանկարներից միայն մեկն էր հրապարակվել Հանեդա օթանավակայում արվածը։ Մյուս բոլոր կադրերը չեն հրապարակվել, պատմել է փորձագետը Music Life Club-ին։ Նշվում է, որ 60 լուսանկարներից 37-ն արվել է 1966 թվականի հուլիսի 2-ին, երբ Beatles-ը եզրափակիչ համերգ է տվել Ճապոնիայում։ Ելույթից ձայնագրություններ չեն մնացել եւ այդ օրից շատ քիչ լուսանկարներ են մնացել։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. is all you need. There's nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need. is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. 102 եւ 3 FM հաճախականությամբ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել նաեւ Արցախ TV.mk-ի ռադիոբաժնում։ Հետաքրքիր տեղեկություններով բացում ենք մեր հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ մեծահասակները ավելի քիչ են մղձավաժներ տեսնում, քան փոքրիկները։ Ընդ որում վատ երազներ երեխաները կարող են տեսնել արդեն 1 տարեկանից։ Վատ երազները կարող են բացասաբար ազդել ոչ միայն փոքրիկի, այլև ծնողների վրա։ Դրանք արգելակում են երեխայի զարգացումը, ընկճում նրան։ Ըստ հոգեբանների վերջին տարիներին երեխաների հոգեկանը կրում է հսկայական հոգեէմոցիոնալ ծանրաբեռվածություն։ Համակարգիչը հերոստացույցը ընտանիքում անկապարտեզում բակում հոգեբանական մտնոլորտը ազդում են երեխայի քնի որակի վրա։ Մանկական մղձավաժները հիմնականում պարունակում են վտանգ, պատիժ, տարապանք, վախճան։ Փոքրիկն այն աստիճանի ուժեղ վախ է ապրում, որ սարսափից վեր է թռչում։ Մղձավաշների հակված են հիմնականում վառ երևակայություն ունեցող երզգայուն երեխաները։ Նրանք կարող են խառնել իրականությունն ու երազը, ինչը դժվարացնում է նրանց ճիշտ զարգացումը եւ շփումը շրջապատի հետ։ Ինչպես հասկանալ, որ երեխան վախեցած է։ Փոքրիկը կարող է ունենալ ամենատարբեր բնույթի վախեր՝ ուժեղ ամպրոպից, մեծ շնից, անծանոթ մարդուց, մուտսենյակից սակայն հաճախ ծնողները իրենք են հանդիսանում վախի աղբյուր։ Քնիր, թե չէ չարմարթը քեզ կտանի, կեր, թե չէ շունիկը քեզ կուտի։ Ուժեղ վախի նշաններն են ճիչեր քնի մեջ, քնի խանգարումներ, վատ ախորժակ, ընկճվածություն, ագրեսիա, նյարդայնություն, գլխացավեր, փորացավեր, նյարդային տիկեր, նյարդային կրկնող շարժումներ։ մանկական մղձավանջների պատճառները։ Մանկական վախերը կարող են ձևավորվել դեռ մինչ ծննդի ամփուլում, երբ մայրիկը ծանր է տանում հղիությունը, սթրեսներ է ապրում։ Վախերի աղբյուր կարող է լինել ընտանիքում անբարենպաստ իրադրությունը, ծնողների միջև վեճերը, ամուսնալուծությունը, շատ խիստ դաստիարակությունը, ընտանիքի անդամների հետ դաժան վերաբերմունքը, մոր կողմից հոգատարության պակասը, հասակակիցների հետ շփումների բացակայությունը, անհրաժեշտ հոգեբանական աջակցության պակասը, Քրոնիկական հոգնածությունը, նյարդային հույծվածությունը, համակարգչի եւ հերոստացույցի չարաշահումը, տարիքային վախերը փակ տարածությունից մթությունից, սարսափ ֆիլմերի դիտումը, վատ լուրերը հերոստացույցով։ Մղձավանջները կարող են ունենալ նաեւ ֆիզիոլոգիական բնույթ։ Փոքրիկի առողջական խնդիրները նույնպես կարող են գիշերային վատ քնի պատճառ դառնալ։ Սրտի եւ անոթների սխալ աշխատանք, վատ շնչառություն, տենդ։ Քիթ կոկորդային հիվանդությունները սովորաբար վատ երազների պատճառ են հանդիսանում։ Վատ երազների պատճառները կարող են նաև սննդային լինել։ Փոփոխվող սննդակարգը ծանրամարս կերակուր օրվա երկրորդ կեսին ազդում են քնի որակի վրա։ Օրգանիզմի ողջ ուժերը ուղղվում են ծանր սննդի մարսողությանը եւ երեխայի ուղեղն աշխատում է ողջ ուժով։ Արդյունքում ուղեղի կեղևը քնի ժամանակ չի անցնում նյարդային արգելակման փուլը, ինչն էլ քնի խանգարման պատճառ է դառնում։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի հունիսի 18-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթիից ծուրփատ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ լսենք Հնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Ստեփանակերտի քաղաքային մարզադաշտում ամենառավոտ անկախ եղանակից կարելի է հանդիպել Վազգեն Պապիկին։ 84-ամյա նախկին մարզիկը մեծ սպորտը թողելուց հետո չի դադարել սպորտով զբաղվել։ Մարզը վերածնում բրավոմա, տա մարզը մկանների թողացումա։ Միջև այս տարի <laughs> ճիշտ ասած, ես 4-րդ էտաժում նոմապարան։ Բարտրանալիս Վազդալակին։ Birdən ես մտածում, ասեմ, 14 տարեկան մարդը Էզևի են լուխլա, հա, լուխ Էզևի։ Ես ես մտածում եւ ասեմ, հարցն տալիս ես գինից։ Բայց տեսնում երևի չի, որտեղ չեն զբաղ։ Դրա համար Էզևի չի իմ կարծիքով դա է ամենակարևոր բաներից մինը սպորտին, որ մկաններիդ աշխատի։ Չէ 67 թիվը Մոսկվա մասնակցել եմ ինստիտուտների առաջնությունների 5 տարի։ Հասել եմ իջե առաջին կարգի։ Որտեղ ես ուշ եմ սկսել, շենից եկալ այնտեղ 9-10 տարեկան երեխամ լինի, իսկ այդ սպորտը սիրում եմ, որ փոքր հասակից զբաղվեմ։ Այս ձևի պենքալի, եթե սպորտմենը այդքան զբաղում է եւ հանկարծ թողնում է, <laughs> դրանքները վատան, դրա համար ես թողեցի։ Եվ նրանից հետո 67-ը վերջացրի եկա ինստիտուտը, նրանից հետո էլ արդեն եղավ իմ սպորտի շարունակությունը ստադիոնում։ Եմիջը հիմա։ Վազում համ ուպրաժնինի կոմպլեքս ունի, այդ կոմպլեքսը անում հետո վազում։ Կարելի ասած ստադիոն հաճախողների առաջինը ես եմ։ Առաջվեր գալիս էի, մարդ չկար։ Չէին գալիս թե ամառն թե այն ժամանակ, բայց հիմա Հիմա ահագին տարբերություն կա։ Մարդիկ արդեն տեսնում վերզգում են, վեր առանց սպորտի, առանց զբաղվելի հնարավոր չի։ Ճիշտ ասած, այս վերջի տարում մի քիչ ոտի ցավ մտնում, բայց միևնույնն է, մինա գալիս է։ Մնացածը համարյա համարն գալիս, ձմերը չեն գալիս, <laughs> մի երկու երեք հոգի ջայ մարդիկ են գալիս։ Մի բան էլ ասեմ, այդ ռեժիմի մասին, ոչ թե ռեժիմը մինակ սպորտ է պինում, ռեժիմը ուտելու ամեն ինչում ռեժիմ։ Ուտելու օրինակ ես միջև հիմա եմ աշխատանքը իմ կեցար ժամի 8-ին զատրիկ մռալ, 12-ին ՊԵԻ-ը եկա։ Ժամի 5-ին գործը վերջացրած, 5-ին էլ հետո ուժին եկա։ հա։ Միջև հիմա այդ ռեժիմը խախտում։ Հետո ես սիրում եմ հունցրացած նատուրալնի մթերքները։ Ես շատ օրինակ սիրում եմ փիփիտը, պենջերը, վիլուկը, այդ տեսակի բանջարեղենը, ավելի շատ եմ սիրում, չեմ ասենք թե կալբասը։ Երիտասարդ ժամանակ, որ սկսել եմ սպորտով զբաղվել, հա։ իմ տրիներս ինձ թողալ չի ես ծխին, խմին, հարկագոլ օգտագործին։ Ներկա պայմաններում այնքան շատ ախիմիան մեր երիտասարդությունը ճիշտ ասած լի չեն զգում։ Պետք է հիմիկվանից արդեն իրենց սարսությունը պահպան Մեծ հայրենականի մասնակից Վազգեն Ալավերդյանը պատմում է, որ 1958 թվականին պատերազմից վերադառնալուց հետո նա աշխատանքի անցավ Ղարմետաքս կոմբինատում։ Ուզում եմ մտնեմ Ղարմետաքս կոմբինատը, այն ժամանակ Կաշով կոմբինատ էր կոչվում, մտնեմ աշխատելու։ Այն ժամանակ դժվար էր արտադրությունները ընդունել է։ Էլլալմեն շենք կառուցելիս, ղարկում են այնտեղ ռաբոչ բանվորում վարչատում, նասեկապեն պրնացեղ վենտալիս, բայց կադրերի բաժնի մի կին, նա վերցնում է իմ տոմսս կարդումը, участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии, կանչում ասում ավազգին։ Չնամի պատարալ աշխատել, ես չես տեղափոխել ում արտադրություններ։ Տեղափոխումը արտադրություններ։ Միջազգային տեքստիլ տեխնիկոմն եմ ավարտում կարժականատվության տեխնոլոգիայով։ Հետո 62 ասեցի 67 թվականին ինստիտուտն ավարտում աշխատում կոմբինատի կադրերի բաժնում, գործողային արտադրությունները որպես արտադրության վարիչ, աշխատում ոլորման արտադրության պետ, աշխատում կարժական արտադրությունում որպես տեխնոլոգ եւ վերջում հասնում միջի դիրեկտորի տեղակալ որպես հսկող, աջել տեխնիկի կոնտրոլ կոմբինատա։ Դուք լսեցիք Նար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Story. Loca. wasn't meant for me. հաղորդումն է եթերում տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Այժմ տեղեկանանք օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել են Շարլ Լուի Ալֆոնս Լավերանը, հայտնաբերել է մալարիայի հարուցիչը ֆիզիոլոգ, բժիշկ համաճարակաբան, Նոբելի ամրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում։ Ֆրանկո Մոդիլյանին ամերիկացի տնտեսագետ Նոբելի ամրցանակագիր տնտեսագիտության ոլորտում, Յուրգեն Հաբերմասը գերմանացի փիլիսոփա եւ սոցիոլոգ, Դադլի Ռոբերտ Հերշբախը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելի ամրցանակագիր քիմիայի ոլորտում, Ֆաբիո Կապելոն, իտալացի ֆուտբոլիստ եւ մարզիչ, Ուիլյա Ջոնաչենս Հոլանդը, ամերիկացի մոդել եւ դերասանուհի։ հաղորդաշարի եթերաժամը եզրափակենք հետևյալ խոսքերով։ Ասում են Արթարն արևից թել է հանումանում, իր տնեցիներին լույսով հագցնում։ Ավարտվեց խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։